السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السابع والثمانون يقول المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة احتسبي ما تنفقينه على أبنائك عند الله احتسبي يعني ترجي ثوابه ترجي ثوابه ma tunfiqinahu kile unachotoa ala abnaaki ala abnaiki kuwapa watoto wako kimpa mtoto kitu pindi unapotoa wewe tarajia Allah kulipe thawabu pindi unapotoa kumpa mtoto fahuwa sadaqa laki hiyo inaandikwa ni sadaqa kwako <clears throat> yani hii ni kwa baba na mama mzazi wa kiume hata pia mzazi wa kike pindi anapotoa nafaka yoyote kumpa mtoto au chochote kumpa mtoto wake ajaribu sana pindi anapotoa kujikumbusha kwamba mimi nampa huyu mtoto natarajia thawabu kwa Allah ukitoa huku ukitarajia kwa Allah hiyo ni dalili ya kuonesha hii ni sadaka hiyo ni sadaka na Allah atakulipa ndio maudhui au unwani ya hii hadithi nasema wafaqahu Allah an ummi salama رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر فلك أجر ما أنفقت عليهم أخرجه البخاري ومسلم حديث حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أم سلمة إلى لكن هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أنا أم سلمة قبل يمتومكم هو alikuwa مولونا أبو سلمة ابن عبد الأسد أبو سلمة ابن عبد الأسد دلكم مواكي أكاف أبو سلمة أكمواتيا وتوتو تقريبا ون عمر نا محمد نا زينب نا درة يعني وويل وكيوم وويل وكيك عمر نا محمد ونومه زينب نا درة ونواكي baada ya kumwachia watoto wanne akaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam Musalama akaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam na wao watoto wakawa watoto wa kambo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa Ummu Salama anawalea sasa Ummu Salama akawa anawapatia kula wale watoto anawapa chakula anawapatia nafaka akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasul Allah ewe mtume wa Allah ali ajrun an unfiqa ala bani abi salama nitapata thawabu nikiwapa nafaka nikiwalisha hawa watoto wa Abu Salama yani hasa watoto wako ni watoto wako wa kambo na wako chini yangu na mtume hakumwambia ah mimi nakutaka wewe watoto rudishe kwao ha haya mambo yetu sisi sasa haya mambo yetu sisi mimi bana nakutaka wewe watoto wa watu warudishe kwao roho chafu kabisa roho mbovu zimejaa uchoyo na bukhul wal billah atamtaka mwanamke lakini hataki bane mimi nakutaka wewe watoto wako rudishe kwao udhu billah hadha naw'un min ash-shuh waljubun ambayo kwamba watu wa sasa wako nayo na alikuwa na watoto anga wanne kiolewa na mtume eh mashaallah alayhi salatu wassalam na hawalikuwa matajiri hawakuwa matajiri wakila tende na mai leo wakila kesho ndaa wakilala na ndaa walillahi alhamd lakini leo hambiwa mtu ushikwa shikio kabisa wewe utakwenda kumuoa yule mwanamke watakubeba mzigo yule Abu Isabu na watoto wangapi? Amekuwa mama mzima sasa. Amejizalia watoto wanne watano. Wewe ya kuhusu nini? Wewe ya kuhusu nini? Na huyo mwingine ambaye hajakuwa mama kisha atakuwa mama tu. Si atazaa. Atakuwa kama yule mwingine, shil farq. Kwani mwanamke atabakia na urembo wake mpaka kufa? La haula wala quwwata illa billah. Almas'ala ma mas'alat shahwa ikhwan. Akhawat masala si kwamba ni mtu ukidhi shahwa tu la kuna maani adhima jiddan sharia imekusudia kwenye na ikiwa masala ni shahwa tu basi sitakuwa kama hayawani sisi hatuna tofauti na hayawani na hayawani pia ukidhi shahwa zao wakaendelea na maisha yao yeye ni mwanadamu bwana si hayawani ma hadha ma fala yajuz umoe mwanamke alafu mtenge na wane haina faida wewe atana naye basi hauwezi kumbeba yeye na watoto wake khalia ما يصلح هذا وليس من الرحمة في شيء ما يجوز نعم kwa hivyo ummu salama akaamuuliza mtume hawa watoto wangu ambao kwa Abu Salama si wako mimi nikiendelea kuwalisha na wala mtume akusema oh hao ni malizia budget bwana hao niongezea bili kwangu watakuwa na mzigo na yao na yao ndio sisi tulivyo kila ukilalamika choyo kila Allah akikuongezea hicho cheo chako basi huna basi utabakia huna tu utabakia na wewe huna maisha yako kwa sababu wakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala lakini mu'min hushukuru hata kile kichache wallahi thumma wallahi mimi nawajua wazee wazee Allah warahamu washafariki wamelea wanawake wameoa wamelea na watoto umma wallahi tena wala wakusema oh huyu mwanamke ana watoto wanne watano mimi si mwezi walimuoa yule mwanamke akalea na watoto wake na yeye kwa mke wa kwanza huku ana watoto na akalea huku na akalea na wale ambao si wake موجودين الحمد لله الخير موجود lakini mashakufa Allah warahamu mpaka wale watoto washangaa wakiambiwa baadaye yule si babao babao wa kambo washtuka hawaamini kwa nini kwa husnul khuluq walikuwa nayo na ukarimu walikuwa nao wale wazee na moyo wa kutenda khairi moyo wa kutenda khairi kwa sababu walikuwa wanajua mimi kila nikiwalisha watoto mimi napata thawabu walikuwa wanajua lakini leo mtu hata hata watoto wa kambo hata watoto wake mwenyewe aliwazaa pia mashauri kuwalisha utamwona wengi huko kitoka huko oh, sina oh, yao yao lakini na yeye mwingine shughuli zake zingine zinaendelea kama kawaida wala haula wala quwwata illa billah la shaka hii ni mafundisho mabaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inma hum bani e, eh, akamwambia Mtume inma hum baniya hawa bado ni watoto wangu japo kuwa wewe babao lakini mimi na watoto wangu nitahitajia kuwalisha faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anfiqi alaihim endelea kuwalisha wewe walishe wa watoto falaki ajru utapata thawabu ma anfaqti alaihim ma anfaqti alaihim kila ukiendelea kuwalisha kila ukipata thawabu kila ukiendelea kuwalisha kila ukipata thawabu hiyo ndio hadithi nilivyosema au tuseme ina maana ya, ya mausula utapata thawabu ya kile ulichokitoa laki ajr alladhi anfaqt kile ulichokitoa na zote mbili hazipingani ni sawa insha Allah kwa hiyo hiyo ndio hadithi na hiyo ndio matni yake قوله البسيما ألي أجر أن أنفق على bani abi salama kwa nini ummu salama anauliza hii swali kwamba je ninao thawabu ikiwa nitawalisha watoto wa Abu Salama maana watoto wake pia mamake kwa nini wauliza hii suala utafikiri ni watoto kando na ni watoto wake hawa watoto ni wake mbona amuuliza mtume nitapata thawabu nikiwalisha na watoto ni wake ingelikuwa watoto si wake tungeelewa hii suala yani mimi kilisha watoto mwenzangu pia napata thawabu kidogo tungeelewa lakini suala imekuja mama anaulizia hukumu ya kuwalisha watoto wake na sote tunajua ni wajibu hilo jambo yajibu ala al-umma yunfiq ala auladiha awape chakula watoto wake sasa kwa nini Musalama auliza na yeye ajua ni wajibu hilo jambo kufanya ulama asema hikma hii suala au malengo yeye kuuliza hii suala ni kwamba ummu salama khashiyat ummu salama khashiyat aliogopa adama thubuti al-ajr aliogopa pengine kutakuwa hakuna thawabu ala al-infaq kuwapa chakula watoto almansubi li shafaqati al kwa huruma ya mama yeye alidhania al-asl kimaumbile kitwabia mama humlisha mtoto wake sasa mimi hichi ninachomlisha mwanangu ikiwa ni maumbile mama ameumbwa kulisha watoto wake je nikiwa nafanya mambo ambayo kwamba kitwabia kimaumbile yale mambo ya kimaumbile je yaweza kugeuka yakawa sababu na yeye mambo yenyewe ya kimaumbile natumai mmenielewa yani katika maja hukumu ya mama ni kulisha mtoto haya hukumu yake ya kisheria ya wajibu sasa salama atakujua zile amali zake za wajibu kisheria kizifanya e, eh, zile amali zake ambazo kwamba kimaumbile taban kawaida ya mama na huruma na mtoto na ile huruma humpelekea yeye kimlisha yule mtoto sasa sema nikifanya mambo ambayo kwamba kimaumbile nimeumbwa niyafanye mambo kama haya huwa yana thawabu ama hayana ndio maana ya swali kwa sababu yeye kulisha watoto wake maumbile yake mama ameumbwa kazi yake katika mambo yake ni hayo sasa Abu Salama alikuwa atakujua hukumu yeye akifanya yale mambo ambayo kwamba kidasturi kimaumbile yafaa ayafanye yaweza kugeuka yakawa thawabu mambo kama yale mtume akamwambia yaweza bi shart alimjibu yawezekana bi shart alimtajia shart sharti gani aliyomtajia mtume sallallahu alaihi wasallam alimtajia ihtisab ihtisab واضح يعني مدام تترجي ثوابك الله unuie unuie kupata thawabu kwa Allah idha ihtasabt yani ukinuie kupata thawabu ikiwa wafanya ni mazoea ni maumbile maumbile yako kulisha pasina kujikumbusha kutarajia thawabu kwa Allah basi thawabu utazikosa kwa hivyo mambo ya ada yaweza akageuka yakawa ni ibada kwa nia kwa nia na hii ni, ni muhimu sana mtu kufahamu fiqhu a'mali alqulub ni ada ni kawaida mama kulisha mtoto lakini kulisha mtoto kwaweza kugeuka kukawa ibada ikiwa mama atanuia kupata thawabu kwa kulisha mtoto wake atapata thawabu kweli kama hakunuia basi ataandikiwa ni mama aliyofanya mambo kimaumbile yake ya kawaida kulisha mtoto lakini lau atanuia ajr biidhnillah taala atampata atapata ajri zile atapata ajri zile lafzi aliyotaja yeye hakutaja hapa sharti ihtisab lakini lafzi nyingine ya muslim ametaja mahtasabti madamu utafanya ihtisab yani utatarajia thawabu kwa Allah ndio maana unwani ya hadithi akasema nini ihtasibi ukilisha mtoto yani nuia kupata thawabu usisema ah, mambo ya kawaida mama kawaida yake kulisha mtoto ndio lakini hiyo kawaida waweza kuigeuza ikawa thawabu na hivyo ndo mu'min mwenye akili ufanya kwa mfano hapa niwapate mfano uone umuhimu wa nia na ubora wa nia watu wawili waweza kulala mmoja akalala amechoka mwili umechoka atakupumzika asubuhi arauke kwenye kazi hiyo ndo malengo yake na mwingine mwenzake amelala ubavuni wake tu amelala yeye asema mwili wasikia umechoka ataka alale apumzike ili ainuke apate nguvu ya kufanya ibada nguvu ya kufanya ibada kusali qiyamul layl kusali fajr ghairi dhalik huyo amelala kwa nia ya kawaida amelala amechoka ataka kuamka awe fresh yeye ni mazoea mazoea yako usiku watu ulala mazoea wa pili amelala kwa nia ule usingizi wake umpumzishe ainuke na uchangamfu kwenye ibada huyu yuko kwenye thawabu yule mwingine hapati thawabu na watu wamelala wote wamelala kitu gani kilichomfanya huyo alionuia kufanya ibada baada ya usingizi apate thawabu kuliko yule mwingine alionuia kulala tu kwa uchovu ilichomfanya nia huyu amekusudia usingizi wake kujisaidia kupitia ule usingizi kwenda kufanya ibada sasa usingizi katika hali hiyo pia nao huwa ni ibada kwa sababu unachangia ibada na mwingine amelala atakamwili tu amke uzuri amechoka akiamka amke na nashatu huyo amelala usingizi wa kawaida kawaida kiumbe akichoka analala akiamka anaenda na shughuli zake hapati thawabu hapati madhambi mubah ndio kazi ya mubah upati thawabu upati madhambi watu wawili mmoja yuwala chakula ana njaa atakuondosha njaa na mmoja yuwala chakula ataka nguvu za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio nia yake huyu yuwala na huyu yuwala naweza kuwa amekaa sahani moja huyu acha mkono yuwala kwa nia nini ana njaa atakukidhi haja njaa na huyu ametia mkono kwenye sinia yuwala ili apate nguvu kuswali na kufunga na kufanya mambo mengine huyo aliyotia nia ya kupata nguvu na ibada atapata thawabu na yule mwingine hapati thawabu kwa nini utasema ah kula jamaa si jambo la kawaida tu mtu ukishika na njaa wala eh lakini huyu ana fiqhi amegeuza mambo yake ya kawaida akayageuza yakawa ibada kwa nia innamal a'malu binniyat unaona umuhimu wa kuelewa maana ya nia na fiqhi ya nia utageuza maisha yako ya kawaida yote yatakuwa ni ibada na mwingine apoteza sababu hizi nyingi kwa hivyo uki ukila nuia kheri upate thawabu ukinwa maji nuia khairi upate thawabu ukilala nuia khairi upakiamka upate thawabu ukioa ukioa pia nuia khairi na kujihifadhi na kusimamisha sharia ya Allah ili upate thawabu na kama mwanamke pia akiolewa anuie khairi kwenye ile ndoa yake watakuwa wanafanya mambo yao ya ndoa ya kawaida na wapata thawabu hata ukifanya jimaa nuia walad salih kwenye jimaa yako nuia Allah kuruzuku mtoto mwema aje kusimamisha Uislamu na dini mtakuwa mafanya jimaa na huko mpata thawabu Allahu akbar undhuru mahasin alislam na uzuri wa Uislamu na fadhila hizi thawabu zote mtu akitosoma atazipoteza akitosoma na kuelewa maana kama mtu hajui kama mambo yako ya kawaida za ibada atabaki hivyo hivyo hajui yatapitwa na thawabu nyingi ukipika <clears throat> nyumbani kwako nuia kumtii mumeo na kumtii Allah utapata thawabu ukifagia nyumba ukinuia nia ya taatullah wa taatu zawj utapata thawabu ukiogesha watoto ukiwachana nyele ukiwafulia nguo zao zote ukinuia mazuri utapata thawabu na huku wafanya kazi zako za nyumbani angalia uislamu ulivyo wachuma thawabu kule kule kwako nyumbani si lazima kutoka yote haya ni kusoma lakini paka usome uelewe ndio ufanye kwa hivyo hiyo ndio hikma ukimlisha mtoto baba akileta chakula nyumbani akanunua nafaka akaenda sokoni akanunua vitu akaleta nyumbani makupika nyumbani akinuia kwamba hii ni nafaka mimi napeleka nyumbani natekeleza amri ya Allah aloniamrisha kulisha familia yangu na kuwahifadhi na haramu wasende wakashikwa na njaa wakaiba chakula ukawa unawatosheleza kwa cha halali chako wapata thawabu na huku waleta chakula angalia ukiwa bakhili utakosa thawabu nyingi la shaki fi hadha alhadithi fawaid alfaida alula الحديث دليل على فضيلة النفقة على العيال حديث دليل يكونش فضل نثواب نوبورا يكواب شكول فمليا الحديث دليل على فضيلة النفقة على العيال ubora na thawabu zilioko kwenye mtu kulisha familia yake wa annahu yujaru ala dhalik na yule baba na mama wanapewa thawabu wakifanya hivyo idha ihtasabahu inda Allah akinuia thawabu kwa kesho akhira yani pindi unapofanya haya mambo nuia thawabu usifanye kama ni ada yako kulisha watoto ni ada yako kwenda sokoni kuleta chakula nyumbani ni ada yako kufagia ni ada yako kupika hii ada igeuze ifanye ibada utaigeuza vipi hiyo ada yako hiyo ibada kwa kunuia ukanuia kwenye moyo kwamba mimi nafanya haya utekeleza amri ya Allah na nangojea thawabu kesho hiyo ndio maana kunuia khairi uwe watarajia Allah akulipe kwa zile kazi zako za nyumbani unazozifanya hiyo ndo kutarajia khairi biidhnillahi ta'ala utakuwa wafanya kazi zako nyumbani na huku waokota thawabu za bure waziokota nia tu nia yako tu wa hadha min fadilati alilm na hii ndio kwenye ubora wa kusoma mtu jahil atajuaje ha yatampita yote lakini haya ni khas kwa waliosoma wanaofahamu وما يعقلها إلا العالمون فإذا بيلي وفيه رحمة الله وفضله وفيه رحمة الله وفضله على عباده حديث يونيشا رحمة يا الله نفضل ذاك كواجواك نوكرموك كواجواك كيفي حيث جعل الأجر pindi Allah alipojalia thawabu akaweka thawabu yashmalu nafaqata alwajiba walmustahabba thawabu ikawa utapata thawabu kwenye nafaka yako ya wajibu na nafaka yako ya kujitolea ambayo si ya wajibu watu wengi wanatarajia thawabu kwenye sadaka zile ambazo si za wajibu atatoka nje muone maskini ampe kitu kwenye akili yake ile ndo anatarajia kulipo akhera kwenye akili yake lakini anasahau kwamba kila akileta mzigo nyumbani kwake zile thawabu za bure pia sasa akileta kitu nyumbani kwake hanui yeye yeah, ananuia akitoa kwenye maskini kuwapa maskini nje la ilaha illallah kwa hivyo usipoteze thawabu nyingi nyumbani kama anavyokitoka nje ukimwona mtu maskini ukamsaidia utakuta watu wengi fikra yao wanakumbuka ihsani hiyo ile ya nyumbani yake kuleta chakula kila siku anaiona kama jambo la kawaida la wajibu tu la hiyo ndo thawabu za kwanza uziokote na ndio sadaka bora kwako kuliko ya ule maskini nje kwa nini kwa sababu sadaka kuwapa watu wako wa nyumbani ina thawabu nyingi kuliko kuwapa watu wa nje na mtume sallallahu amesema utalipo mara mbili sadaqatuka ala ahlik lahu ajran eh au aqaribik lahu ajran ajru sadaqa wa ajru sila utapata sadaka kwamba umeunga kizazi utapata thawabu kwamba umeunga kizazi na umetoa sadaka hii huipata ukimpa maskini wa nje kwa hivyo utakuta watu wengi wanakumbuka sadaka zao za kutoa nje tu zile za ndani ya nyumba hata wanaziona ni kawaida la usifanye kawaida zitapotea thawabu nuia pia hii ya nyumbani zile vile unavonuia ukitoa nje si mtu akitoa nje ananuia khairi apate thawabu na huku nyumbani ukitoa nuia pia thawabu usiseme ah nje huko langu mimi nafanya min rahmatillahi alayk wa fadhlullah amekujalia mpaka majukumu yako ya wajibu ukiyafanya pia wapata thawabu ثالثا katika faida za hadith وفيه أن النفقة وفيه التنبيه حديث يتتنبهش وفيه التنبيه حديث يتنبهش على أن النفقة على الأهل كوابشكولة فاميليا كوابشكولة فاميليا أجر نثواب حتى لا يزهد المسلم ويستثقله عليهم نين حكمة يا شريعة كويتا نفقياك ويواجيب شريعة ميت صدقة لو تصدقت على أهل na ile nafaka ya wajib mbona mtume ameita sadaka na nafaka lazima ulete chakula nyumbani kwa sababu watu wengi wanadhania ukienda nje kutukua chakula ukileta nyumbani hakuna thawabu wanaona mambo ya kimaumbile ya kikawaida sasa ndio sharia imeiita sadaka ili uchangamke ufanye moyo ufanye hamu ya kwenda kuchuma ukikumbuka kwamba mimi nikiwachumia familia yangu upata thawabu ukikumbuka hiyo itakupa moyo wa kuzidi kufanya bidii kwenye kuchuma riziki kwa sababu wajua mimi nikichuma kwa ajili ya hali zangu pia napata thawabu ndio hikma sharia kuita nafaka ya wajibu kuiita sadaka kwa sababu ikiitwa sadaka watu wengi ah hapo kuna sadaka ndio mtu anaelewa sadaka ndio kuna thawabu sasa ile jina la sadaka ikapewa ile nafaka yako ya wajibu ili ukumbuke hii ni sadaka ndio ikitakutia bidii kwenye kuchuma halal ulete nyumbani ili upate thawabu ya hiyo sadaka yako ndio maana yake kwa hivyo hii inaonyesha hikma ya sharia التنبيه كتنبهيشا على أن النفقة على الأهل أجر على أن للنفقة على الأهل أجر kuwapa nafaka watu wako ni thawabu sharia imeweka thawabu kwenye kufanya hivyo kwa sababu gani hatta la yazhad almuslim ili muislamu asikwasike asione kwamba hana haja ya kuchuma wastafqila akaona jambo la kutafuta riziki akaliona jambo zito akiangalia ah mimi nenda mbio alafu naleta chakula nyumbani na sina thawabu sipati thawabu ya nini kufanya bidii kwenye kutafuta riziki atakwenda msikitini mimi nilale nirudi zangu nyumbani lakini unapoambiwa kwamba wewe ukaenda kutafuta riziki wapata thawabu hii itakutia hamu uende ukachume halal ili ulete nyumbani upate thawabu ya sadaka uliowapa watu wako wa nyumbani asema al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah قال المهلب رحمه الله النفقة على الأهل واجبة كلتا شكولا كواب واتواك ونبان لزيمة بإجماع وإجماع يا علماء ونمومة أمكالفشو كندا كتوما كلتا رزق نبان إن إيه لزيمة وإنما سماها الشارع صدقة لكن الشريعة إميتا هي نفقة يا يواجب ميتا صدقة ميتا صدقة na al-asl sadaqa si lazima ni ukitaka mwenyewe sio sasa kwa nini jambo la lazima kama hili sheria imeita sadaqa kwa nini asema khashiyata an yadhunnu kuogopea ili watu wasidhanie anna qiyamahum bilwajib kwamba wao kusimama na uwajibu huu wa kuchuma riziki la ajra wasidhanie kwamba hakuna thawabu wajue kwamba pia kuchuma riziki kuna thawabu bora tu uchume riziki ya halali si haram si haram eh ya halali kwa hiyo sheria imeita sadaqa kama kumhamasisha mwanadamu afanye bidii katika chumo ili alete riziki yake nyumbani ila akhiri kalamihi rahimahullah lakini maal asafi shadid utakuta baadhi ya mababa wana ubakhili wa kutoa hata nafaka ya wajibu wana ubakhili wa kutoa hata nafaka ya wajibu na ndio maana Saad radhiallahu an alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwani sisi tupata thawabu tukileta chakula nyumbani kwa ahli zetu na watoto mtume sallallahu alaihi akamwambia ajal hatta al-luqma التي تضعه في في امرأتك حتى اللقمة التي تضعه في في امرأتك Mtume صلى الله SAW amwambia Saada hata ile chonge ukatukua tonge la sima tonge la wali ukainua kwenye mkono wako ukamlisha mkeo ukamlisha ile tonge ulinua mkononi ukamwakiza kwenye mdomo wake mwanamke Mtume amwambia pia utapewa thawabu Allah akbar sasa wewe ukiwa bakhili utapata thawabu hizi hautazipata hautazipata kwa sababu wewe ukiambiwa tu mtoto anahitaji hivi mitingi kikao mtoto anahitaji kula kikao huishi kwa nini mtu anakuwa bakhil ala hadha na hii ni nafaka ya wajibu na sharia imekulazimisha ufanye kisha ikakuwekea thawabu ukifanya ile thawabu umewekewa kama hamasisho na kama zawadi Allah akupa ili uzidi kuchuma kuletea watu wako kwa ukiambiwa kuna thawabu na ndo maana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine yasema kafa bil mar'i ithman yatosha kwa mtu kwamba ni dhambi kubwa amefanya aniyudhayya man yaqut kuwadhiisha familia yake ambayo kwamba lazima awalishe Allah amekujalia amekupa mke na watoto ni lazima kisheria Allah amekukalifisha uwalishe wewe uwadhiishe uwanyime chakula uwanyime nafaka hutaki kuwapa tumesema asema hiyo kafa bidhalika ithma hiyo ni dhambi kubwa kutowapa riziki kutowapa chakula ahali zako na watoto wako na mtumwa kama na mfanyikazi wako mtumwa wako kweli wadhalika wa kullu man ya'ul na kila ambaye kwamba ni wajibu mlishe kama ni wazazi pia kutegemea wewe lazima uwalishe wa hakadha kwa hivyo mtu anuie sadaka na afanye Allah alomwamrisha kufanya na huku atapata thawabu kwa juu hiyo ndio inavyotakikana ama maisha ya ubakhili ha kila moya chake kila moya chake haya maisha ya gharbu yatoka huko kwa watu wa na kwamba kila moya angalia kazi yake huko atupishana kama mibuyu huyu eh haya si maisha ya Kiislamu baba ana chake mtoto ana chake baina baba na mama pia kila ana chake la ilaha illa allah kila ana chake nasallallahu alaihi na ndio maana hawa watu wakizeekea wanazeekea kwenye ile manyumba ya wazee wanatupwa kule pengine mtoto kwa idi mara moja kwa mwaka za kumzuru ashamtupa kwa kila mmoja na chaki na ule mzazi hakasiriki kwamba mwanangu amenihama sema ah hii ndo maisha hii ndo kawaida eh limadha lianna mkufar hawajui ihsani lilwalidain hawajui kwamba sisi kwenye Uislamu tumeambiwa waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidain ihsana huo ndio Uislamu Uislamu si kutupa watu ambao ni wajibu wewe uangalie watupe kisha ujisifu kwamba ah, kila mmoja na chake baba na maisha yake mama na maisha yake mtoto na maisha yake udhu billah fina rahma alislam din rahma imekwambia ulee familia yako uwalee na wale wazito unaweza kuwalea bora tu kwa istitaa yako bora wewe na istitaa sheria haijakukalifisha zaidi ya uwezo wako ya mwisho au ya eh, faida ya mwisho wa fihi tambihu hadithi yatutanabahisha ala anna al-infaq ala al-ahli ma'al ghafla kutoa chakula kuwapa familia na huku kiwa umeghafilika kunuia thawabu laysa kal-infaqi ma'al ihtisab haifanani na mtu kwamba anapeleka chakula nyumbani na huku anakusudia thawabu kwa hivyo usipoteze thawabu kinachotakikana ni pindi unapopeleka kitu nyumbani ukusudie thawabu na ikiwa mwanamke pindi amepika chakula amekaa na walisha watoto anuie thawabu ndio itakuwa ile nafaka yake kuwapa watoto akiwalisha ataandikiwa ajr kwa sababu anafanya lile ta'atan lillah wali rasuli ndio huko atapata thawabu ama ikiwa ni mazoea mimi kupika na kulisha watoto na kumpa mume kumtilia ale kulia ale maisha ni hivyo la utapoteza thawabu nyingi na we mwanamume pia ukitoka sokoni ukija nyumbani ukileta vitu ujikumbushe nia hiyo hapo ndio utapata thawabu kila ukirudi na kitu nyumbani wanuia mimi natarajia thawabu zake kwa Allah kesho akhira hii itakusaidia kufanya infaq wala sio kufanya ubakhili طيب النووي رحمه الله ametuelezea namna gani kunuia au kujikumbusha asema wa tariquhu na namna ya kujikumbusha ajira vipi tariquhu fil ihtisab an yatadhakkara ni ule ule baba au mama anapo anapoleta chakula nyumbani anapo, au mama anapomlisha mtoto nyumbani ajikumbushe ala annahu annahu yajibu alayhi al-infaq yule mwanamume ajikumbushe kwamba ni wajibu kwake yeye al-infaqu ala zawja kumpa chakula mwanamke aliyomuoa mke wake wal auladi na wale watoto wal mamluk na kama ni mtumwa naye amemmiliki lazima umlishe lazima umlishe mtumwa wako wa ghairihim mimman tajibu nafaqatu na wale jamaa zako wengine ambao kwamba wako chini yako wewe ndo waangalia kimasurufi kama babako mamako au mmoja katika karibu yako hajiwezi msikini na wewe unayo yajibu ujuba sharia muangalie hivi ndivyo waislamu wanavyotufundisha wallahi ingelikuwa sisi tunatabikisha haya mambo tungelikuwa tuko mbali lakini kwetu sasa imekuwa apeteo peteo yeye apatao apeteo ni yeye خلاص yule dhaif hadith wala haraj Allahumma illa wale ambao kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amewafikia kuwa na huruma na wenzao ambao kwamba hawana na hili si jambo si jambo la kulaumiana illa billati hiya ahsan mtu afanye kwa uzuri asifanye mubalagha yani mwanamke hafai kumsuta mumewe kwamba wewe saa zote hutoa tu kumwangalia ule ukimwangalia ule ukimwangalia ule familia nzima umetupiwa wewe wewe ndo mwenye kuangalia familia kwani hakuna wengine kwani hakuna hiao hadha majuz hadha wama yasluh allahumma illa ule mwanamume ikiwa kwake haleti anaangalia nje tu sasa mwanamke ana haki kuingilia na kumkumbusha kwamba hapa nyumbani pia kuna uwajibu usiangalie nje tu bali uwajibu wa mwanzo kutangulizwa na wapale nyumbani huo ndio wajibu wa mwanzo thumma baada dhalik ukisha kuwatosheleza watu nyumbani sasa una unaangalia na wale dhawil hajat ambao ni wa nje uwasaidie ama ikiwa nyumbani kuko sawa mayajuz lilmar'a am, amsumbue mwanamume kwa nini watoa mbona ni wewe tu mbona si mwingine maslu hadha alkalam wama yajuz utam, utamnyima khairi nyingi yule mwanamume akose thawabu kadhaa kwa akikusikiza wewe na Allah subhanahu wa ta'ala asema wataawanu ala albirri wattaqwa na ule mwanamume akifanya hivyo anafanya birri bali wewe mwanamke ukimshauri ukimhimiza kufanya wewe pia utapata thawabu wewe pia utapata thawabu kwa sababu wewe umemshauri mumeo shauri zuri ya kufanya khairi hii ndio fikra taka sisi tufanye tuwe nayo wala taawanu ala alithm waludwan wala msisaidiane kwenye mambo ya mabaya na madhambi na la shaka mwanamume kama ni muweza akanyima kutoa na sababu wewe mwanamke ndio ulimfanya nyime huko umemsaidia kwenye batil huko umsaidia kwenye khairi umemsaidia kwenye shari wa hadha la yajuz kwa hivyo almasala tarafan wa wasat lazima tukae katikati nyumbani usizoroteshe kwa sababu ya nje na nje usi, usinyime kwa sababu ya ndani kote kuili fanya kwako nyumbani fanya na nje Allah kikuruzuku ziada ufanye hadha hu hadithi inayofuatia mbele asema hadithi ya 88 الشيطان حريص على التفريق بينك وبين زوجك shetani huwa na hamu kukutenga we mwanamke we na mumeo fala tastajibi li khutuwatihi usimuitikie shetani zile hatua zake kwambia fanya hivi fanya hivyo ukifanya hivi Abu bwana ataudhika atakuata atakuata eh hadha au kama hakuati aqalul ahwal utakwenda kuomba khulu utakwenda kujifidia ujitoe majuz hadha wallahi kam min almar'a walikwenda mbio kujiata kwa ajili kujiatisha au kuwatwa na mumewe alafu wakajuta kam kathir alafu analia peke yao sasa shaachwa sasa analia anataka kurudiwa eh eh kadha e kadha e kwa hivyo huyu ni shetani na shetani humtawali sana mwanamke kuliko mwanamume dhaifu mwanamke hata mchokora mwingie mwambie mwambie akuate bwana au hakufai tena wewe kuachile mbali thumma mwanaume akakuata kweli kisha ukaja ukajuta kwa nini ulifanya hivyo majuzu hapa huko ni kufuata barabara za shetani na tumekatazwa an Jabir radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikiliza hii hadithi ina mazingatio makubwa sana fil haqiqa mtu akishakusikia hii hadithi atapata kuelewa namna ya kwenda na mume wake Mtume sallallahu asema inna iblisa yadha'u 'arshahu 'ala al kila siku iblis anaweka arshi yake arshi ni kitanda cha ufalume anaokaa mfalme arsh ni kitanda cha ufalume anayekaa mfalme sasa iblis anaweka arshi yake juu ya maji maji gani maji gani imekuja inda Ahmad fil Musnad kuonesha maji gani inna iblisa yadhau arshahu ala al-bahr kwa hivyo riwaya Ahmad ikafasiri kwamba ni maji ya bahari, si mto. Kwa hivyo Iblis kila siku anaweka arshi yake juu ya bahari. Juu ya bahari. Sasa sawa? Aniulize mimi mbona siioni? Niulize. Sisi tuamini ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tuamini pepo saizi hatuamini? Umeiona pepo wewe? Hujaiona. Waamini mauti ama huamini? mauti? hada kwa hiyo sisi tuamini ghaib kwa sababu Allah ametuambia na mtume ametuambia madamu ni mtume Muhammad ametuambia arshi ya iblisi huiweka juu ya bahari sisi tuitakidi hivyo yoyote akatuambia mengine hatutatukua yake hata kama hatuioni na hii ndo maana Abu Bakar akaitwa As-Siddiq walipomwambia kwamba waliona alikuja na kongo kubwa eh mambo makubwa jana Abubakar awauliza nini? Huyo rafiki yako bana atuambia usiku wa jana alitoka hapa mpaka Baitul Maqdis na akapanda na eh, eh, eh, hakumwambia Mi'raj. Itakuwaje hii safari safari ya mwezi kwenda mwezi kurudi huyo rafiki yako asema amekwenda usiku moja Abu Bakar radhiyallahu anhu radha aliwauliza swala moja tu amesema kweli Anaweza kudanganya mtume Muhammad amewaambia hivyo kweli wakamwambia naam akawaambia wallahi mimi angeniambia kwamba usiku huo huo pia baada ya kufika Baitul Maqdis alikwenda juu mbinguni na akarudi penge mkubali na hata haja haja hadithiwa hata hajaambiwa kwamba mtume amesema kwenda na miaraji yeye kaitaja fasummi fasummiya siddiq kutoka siku akaitwa siddiq yani asaddiqisha habari ya mtume wake wala kama akilini mwake haingii huyu ndio muumini kwa hivyo arshi ya ibilisi iko juu ya bahari hiyo ndio itikadi yetu thumma yatba'u saraya yab'athu saraya sasa akikaa kwenye ile arshi yake huwa amezungukwa na jeshi lake mashetani wenzake yeye ni mkubwa sio yab'athu anawatuma wale maiblisi wadogo mashetani wadogo anambia haya tawanyikaneni tawanyikaneni kila mmoja aende afanye shetani wake afanye ushetani wake yani kumpoteza mwanadamu sasa asema Mtume sallam fa adnahum minhu manzilatan yule ambaye kwamba yuko karibu na yeye sana iblis yule ambaye askari anayempenda mtukuza zaidi kwa karibu yake nani a'dhamuhum fitna ni yule alomfitini mwanadamu fitna kubwa kila akitoa habari kwamba mimi leo nimemfitini mwanadamu na ile fitna ikawa ni kubwa huyu ndo mtu anampenda amweka karibu sana iblis bali imekuja kwenye riwaya nyingine ya muslim fayaltazimuhu yumkumbatia yumpiga makamamba pia kwa ile kazi nzuri aliyofanya ya ushetani sasa atema mtume yajiu ahaduhum jioni sasa wakati wa jioni kazi ishakwisha watu washafunga kazi sio eh? jioni watu funga kazi sasa jioni kazi ishafungwa atakuja kila mfanyikazi na ripoti yake yale aliyofanya leo kutoa mmoja wao atasema yaqul fa'altu kadha wa kadha eh mimi nimefanya kadha na kadha pengine pengine aseme mimi nilifanya fulani akaua mimi nilifanya mtu fulani akazini mimi nilifanya mtu fulani akanwa khamri mimi nilifanya mtu fulani akafanya liwato wal billah wa ghairi dhalik sasa kila mmoja atataja ule uhasharati aliofanya kumfanyisha mwanadamu kumpoteza kisha kuna mmoja sasa muona kama kimya ametulia ibilisi yeye mwenyewe akamuuliza sawa onekana huyu askari ana mazuri mbona amenyamaza akamuuliza mmoja "Masa na e, eh, wale wakisema kweli wakisema kadha kadhaa masa na shay'a akisema mimi nimefanya hivi masa na masanat Mimi nimefanya paka akaua mwanadamu amwambia masa na wewe hujafanya lolote yule mwingine sasa ah mimi nilishika fulani paka kazini amwambia wewe hujafanya lolote sasa aliyofanya kitu kikubwa kwake nani thumma yajiu ahad huyu bwana sasa atakuja mmoja wao amwambie Iblis ma taraktuhu mimi sikumwacha huyo mwanamume hatta farraqtu bainahu wa baina imraati mpaka nikahakikisha ametoa talaka nilimshikia nilimchochea nikamtia hasira yeye mpaka nikahakikisha huyo mwanamume alitoa talaka kamwacha mkewe qala mtume asema fayudnihi akamwambia njoo njoo njoo karibu njoo karibu eh wajaa fi lafz fayaltazimuhu akamkumbatia akamwambia naam anta wewe ndio uliofanya kazi kubwa hawa wote kufanya chochote eh, mzini yule anasema amelewa yule amesema ameua la yeye mkufanya lolote hizi fitna zenu ni ndogo fitna aliyofanya mkubwa nani ni hii kumwatisha mume na mke kwa hivyo hii ndiyo fitna kubwa kwa ibilisi ambayo anaipenda sana itokee kwake kwa sababu yuwajua iblisi ana akili yake anajua akisha kumtenga huu mume na mke kutatokea maafa mengi baada ile talaka shari nyingi itazalikana pale shari ya kwanza nini nyumba itainukia bila ya baba malezi yataharibika watoto waweza kuoza kwa wahuni hakuna baba na pengine achelewe kuolewa ama siolewe watoto hana wenye kumfundisha Eh, mama aweza kushinda kujiziwia akaenda kafanya fahisha wala yaba bila yote maana kasa kila mmoja mwanaume hataki mama kuwapa sio kila mwanaume hataki mama kuwapa ndio ndio hali zilivyo mwisho mwanamke aweza kushinda wala yaba bila akashinda kujistahimilia kwa hivyo kuna tarajiwa shari nyingi baada ile talaka kutokea kuna hukuku za watoto zaweza kupotea yaweza kuingia chuki pia baina ya watoto na baba mama akapanda chuki baba yenu ameniacha amenifanya hivi amenifanya hivi watoto wakapandisha chuki hoyo kwa hivyo kuna mafsada mingi yatarajiwa na ndio maana shetani akamwambia anta anta wewe ndio uliofanya kazi kubwa leo kuliko hao wengine hii ndiyo hali ya talaka uzito wa talaka uzito wa talaka na sio talaka tu sio mume amwate mke tu hata mwanamke kwenda kutaka khulu pia talaka ni aina ya talaka mimi sitaki tena nenda kujikomboa bwana utakuniacha mimi nenda kwa kadhi nikajitoe yote haya katika haya almuhimu ametengana na mumewe kama ni kwa khulu kama ni kwa talaka kama ni kwa fasakh almuhimu yeye yuko mbali na mumewe hapo ndipo shetani anapowinda hapo ndio mawindo ya shetani anawinda hapo طيب قوله البسمة عرشه يبعث عرشه يضع عرشه العرش هو سرير الملك نكتاندا شوفلوم يبعث سراياه سراياه مانايك نين جيشة يبعث جيشة يشلاك كتكا الشيطان فأدناهم فأدناهم أي أقربهم عليه كريب زيدي haya ndo baadhi ya vilma ambavyo kwamba yahitajia kufasiriwa fi hadha alhadithi fawaid hadithi kuna faida kadhaa alfaida alula الحديث دليل على خبث إبليس حديث يونيشا wazi uovu na ukhabithi wa iblis ni mtu khabith muovu kwa nini watamakkunihi yaonesha na namna iblis alivyojimakini mimbulughi qasdihi kwamba atafikia malengo yake iwajigamba ajimakini anajua mi binadamu watanisikiza nao malengo yake nini wa huwa igwa bani adam wa huwa igwa bani adam malengo yake atakuyafikia ni kumpotosha mwanadamu amejimakini na hilo kwa sababu anajua na maaskari wanaofanya kazi kwa uhadari wa hali ya juu shetani atakuja kupambie ah bwana ukimaliza kuasi tu atakujutisha <laughs> ah maana bwana eh, mtu mzima afanya mambo hayo bwana eh wewe mtu mzima mtu mzuri waswali swala tano alafu fanya mambo hayo ala lakini pale sehemu ya dhambi atakutia wazimu mpaka ufanye ukishakufanya tu yeye kwanza anza kulaumu yeye akuvunje moyo kwamba yafikiri utatoba wewe kuna cha toba wewe akuvunde moyo hiyo ndio kazi ya shetani igwa bani adam na kutia fasad na kutia uharibifu baina ya binadamu hii ndo kazi yake akamtenga baina mume na mke akasababisha hayo watu wakaachana hiyo ndo raha yake kwa hivyo hadithi inaonyesha wazi uovu wa iblis kwa hivyo mume na mke akitaka kumpa iblisi lengo lake shore yake wewe kama mwenyewe umeamua kumfurahisha iblisi rafiki yako shore yako tujiona mwenyewe wewe toa talaka wazi Allahumma illa itokee sababu ya kisheria hapo mbali kwa sababu kutekeleza sharia ndiyo sawa lakini kama hakuna sababu yoyote ya kisheria ni sababu ya kitoto tu oh sio amenitukana oh sio mambo ya kawaida ni ni mtu ana tabia mbaya katusi fundishwa haifiki kwenye talak ufundishwa ufundishwa akaambiwa asifanye hiyo tabia mbaya wawa hakuna kitu dharuri ya kumwacha mwanamke ama yajuzu kumwacha وما يصلح ثانيا وفيه تعظيم أمر الطلاق حديث معظميشة يمتكوز جامل طلاق يعني نكوب وكثرة ضرره نيونيش مذراياك مكوب وعظم فتنته نيونيش كم طلاق نفتن كوب وسبابها سمانين أدناهم منزل منه منزل أعظمهم فتنة كلا وكيو فتنة يكون كوب وكلا وكي مكروبية إبليس زيدي kwa hivyo inamaanisha talaka ni fitna adhima na kila ukitoa talaka kila ukimfurahisha ibilisi ndio maana yake kwa hivyo wa'idhamil ithm fi sa'i fi na hadithi yaonesha pia madhambi ya mtu kufanya bidii kufanya sa'i yani kufanya asbab mpaka talaka ikatokea wewe wajua talaka jambo baya ibilisi hapendi e, yuwafurahia nalo kwa nini usababishe mpaka talaka itokee kwa hivyo ile sai ile wewe kusababisha mpaka talaka ikatokea pia makosa jambo kubwa na saa nyingine mwanamke usababisha mwenyewe akaatwa akamfurahisha shetani na saa nyingine ni mzazi atasababisha yeye kwamba talaka itokee ima mzazi pande ya mwanamume au mzazi pande ya mwanamke lidhalika wale walioana wataka wawe na fikhi sana wawe na fikhi sana waelewe kwamba kadhia baina yeye na mke wake baba na mama hawaruhusi kuingilia kabisa majuz aslan ma yajuz kutadakhal kwenye kadhia ya mtu na mke wake majuz hana ila uhusishwe watoto wakuhusishe wana haja ya ushauri wako sasa al asli itabakia ni ule muamala wa kawaida wa wazazi wanavyofanya na watoto wao wakioana ama kutadakhal mambo yao hadha majuz alafu baadaye tapelekea furqa utakuta mzazi mpaka ifike kiwango amwambie mtoto wake lazima utamwacha huyu kama haumwachi mimi na wewe basi Usizungume huna radhi huna radhi zangu ukiolewa na fulani huna radhi zangu ukiregewa tena baada ya shakwata kikurudia huna radhi zangu sasa wewe talaka iendelee ndo raha yako tafurahia furqa umfurahisha iblis sallallahu alaihi wasallam na ndo maana alipokuja ule sahaba ana ukhti yake ameachwa akashikwa na hamia yule mume kwenye idda idda haijamalizika yule mume akamregea huyu ndugu yake huyu msichana akawa na hasira akamwambia humtukui dadangu la yajuzu sikupatii na kivovoti mimi akamwambia yule dadake ni kuone uende urudi kwa mume wako akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtaki Allah akateremsha aya wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahum wala ta'dhuluhunna musiwaziwie wanawake kurudi kwa ume zao baada ya kuwapa wakishakuregewa yani musiwaziwie ni haki yao kwa sababu madamu idda haijamalizika haki ya yule mume ana ruhusa kumrudia mwanamke na kumwata na kutomrudia kweli hata mwanamke akasema sikutaki tena mwanamume akisema shakurudia huyu mwanamke asharudiwa hana khiari pale ni mume ndo kuamua idda ikisha ndipo mwanamke atajimiliki nafsi yake sasa maana idda ishakwisha na ndio wewe wali sasa utarudi kuona amri yake kando ya hapo kama bado iko kwenye idda ya rajaia bado amri ni ya mume huwa ahaku biha kwa hivyo wewe mwanamke au wewe mzazi usiwe ni sababu ya kufanikisha mpaka talaka ikatokea tena bila ya sababu yoyote ya kisheria ingelikuwa kuna sababu sawa lakini hakuna sababu yoyote wazazi wengine sasa huwa mtu ana wivu tu kwa nini ati mwanangu ampenda huyu sana au mwanangu apendwa na ya subhanallah hebu watu wasafishe hizi nyoyo zao nenda kapige moyo wako sabuni hebu uoshe wallahi hadha dhulma yajuz pengine msichana wa watu wamemtukua kwa heshima kwao wamemuoa amhudumia mumewe maskini amhusudu tu pengine amhusudu tu ati huyo amemteka kijana wangu akili huyo amemshika kijana ya khataqillasha ittaqillah hii dunia bwana <laughs> hii ni dunia wema ndio hauozi mengine huoza yote hata mwili wako utaoza lakini mema hayaozi yatabakia na wewe paka kaburini amaluka salih ndio itaingia nayo kaburini dunia utaiwata huku huku wallahi haya mapesa chakula majumba ya utayatapa sasa wewe una wivu na mtoto wa watu kwa sababu ametestiwa nyumba na mume amewekwa ametestiwa nyumba nzuri anapewa riziki vizuri wewe kireka sallallahu alafia na ule kijana mtoto wa kutu umemzaa mwenyewe wallahi hadha ajab hizi ni roho za maajabu kabisa hii hata salafu saleh wakifufuka wakisikia kuna wazazi roho kama hizo wallahi watashangaa labda watastaajabu maana bila aksi mtoto ndo hufurahi mzazi akiona mawadda baina wale watoto wao wana uzidi kufurahi na kuyafanikisha si kuyavunda sisi ndio tumefeli hapo utakuta mzazi haitumii akili na busara anachimba ndoa ya watoto wake wawili wana wallahi hadha majuzu wa mayasluh tena amlazimisha na kama humwati mimi huna radhi yangu la tamwambia mwanamume atafute radhi ya Allah ndio aula wewe tafuta radhi ya Mola wako fallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala kama asema nyinyi ni waumini kweli basi ahaq mridhisheni Allah na mtume wake mridhisheni Allah na mtume wake ikiwa nyinyi waumini kikweli ثالثا katika fawaid وفيه أن التفريق بين الزوجين من أعظم الفساد kuwatenganisha baina mume na mke ni katika ufisdifu mkubwa alladhi yukafiu bihi iblis ni ufisdifu ambao kwamba mpaka iblis humpa zawadi mwenye kufanya akamwambia anta anta akamkumbatia akamketisha karibu naye iblis hutoa zawadi kwa jambo hili hii yaonesha ni jambo la ufisdifu ya hali ya juu ikiwa mpaka iblisi mwenyewe anatoa mukafa anamlipa yule aliyofanya bidii mpaka mume akamwata mkewe anamlipa hii ni dalili ya kuonesha ni fitna kubwa na ni jambo la ufisdifu ya hali ya juu bihaithu mpaka iblisi anatuza zawadi kwa mwenye kufanya jambo kama hilo la shaka hii ni fasad rabi'an katika fawaid za hadith وفيه أن الرجل لا يحرص على طلاق امرأته mwanamume hafai kufanya haraka kwenda kutoa talaka illa inda dharura au alhaja ile ikitokea haja ama dharura tokee haja أما ضرورة tokee haja ama dharura kwa mfano mwanamke aseme bwana mimi naona siwezi tena hii ndoa sioleki tena sina hamu tena na wewe sina moyo kukushughulikia sina naona ukikaa na mimi utacheseka bure fadhali uniatie ile mbali mimi nikashughulike nikakae nyumbani nipumzike na yote tafute mwanamke mdogo muoe akuendeleshe maisha yako yeye mwenyewe eh mala raghba mala basi hapa sasa mara nyingi ule mwanamke hatokutii tena hatokutii kwa sababu خلاص shakwisha alaka na wewe hadhi haja hadhi haja au itokee dharura dharura kwa mfano mwanamke hawezi tena jimaa kabisa ma yutiq ma tutiq aslan imma mpata maradhi ameambiwa harusi tena kufanya jimaa au hana tena muyul au akwambia mimi hata nachukia haya mambo sitaki tena sasa watu mwambie mwanamke mwanamume bakia hivyo hivyo ufitini kila hadhi al'an darura atafute mwanamke mwingine na amuache yule akitaka kumwacha la kama hataki kumwacha mwenye ataendelea kukaa naye kama mwanamke wa kumwangalia tu ha yake lakini almuhim hapo akitaka kuwatwa au yeye mwanamume akimwacha la ba'sa bidhalik li'annahu dharura na hawezi tena kutekeleza majukumu ya ndoa ya mwisho katika fawaid wafihi anna iblis na hii faida muhimu sana uifahamu hii ni faida muhimu sana kila muislamu aelewe anna iblis lahu a'wan min shayatin al-ins wal-jinn ujue kwamba iblisi hako peke yake ana awan ana wasaidizi wake wa kijini na ana wasaidizi wake wa kibinadamu msaidizi wake wa kijini nani ni wale akiweka arsha anaowaita wale majini wenzake anaowaita wakamzunguka baada ya kukalia arshi yake alafu anawatuma nendeni mkafanye uharibifu hao ndio wasaidizi wa iblisi wa kijini na wasaidizi wake wa kibinadamu kina nani ni wale wenye kufanikisha jambo la iblisi hao ndo wasaidizi wake wewe ukafanya bidii mpaka talaka ikafanikiwa ikapita ah wewe sasa wewe ni katika mashaitani kiumbe unasaidia mashaitani majini kazi yao ndo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ala ba'd zukhruf al ghurura amwambia mtumi tumemwekea kila nabii kabla yako adui wawili adui jinsi mbili eh aduan kisha akawataja shayatin al-ins wal-jinn leo umezungukwa na maadui na mbili mmoja wamuona na binadamu mwenzako na mmoja humuoni na ni jini wote wanakuchimba wewe sasa upigane jihadi nao upigane jihadi nao jua kwamba una shayatinul ins wal jin yuhi baadhum ala ba'd zuhruf alqawli ghurura kila mmoja na peleka wahi wake kwa shetani mwenzake ili kufanya ghurur kumpoteza mwanadamu kwa hivyo shetani ana watumishi wake katika binadamu ambao anawatuma kutekeleza mambo yake mabaya na moja katika jambo lake ni hilo atakutuma kama we mama uingilie ndoa ya mtoto wako uivunde ukishakuivunda basi sasa ibilisi atafurahi maana ushamtumikia wewe utakuwa ni askari wake katika mabini ya damu yafanana na ule ule askari wake wa kijini akimtia hasira mume akachochea na wewe huku askari wake wa ya damu wasaidia mwate mwate ah basi kisha talaka ikitokea nyote wawili utapata zawadi ya iblisi wewe utapata zawadi yako na yeye yule atapata zawadi yake ya kuwekwa kwenye arshi na wewe zaidi ya zawadi yako sijui utapewa wapi eh? na wewe ulikutuma fallah allah haya ni mambo muhimu sana ambao twateleza twateleza sana kila mara na mara na hizi ni masail muamalat shakhsia ambazo tumezizorotesha na haya masala mimi nawaambia tena na tena haya masala hayatanyoka kwa makungamano mawili matatu ati klasi ya kundi yao ya yao ati wao wametakharaja na shahada shahada hivi wala shahada ile haya mambo mavumbi matupa kuna lolote ta mavumbi tu tusome hadi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kuamiliana na wake zake kwenye kuamiliana sio kwenda kuwekwa vijana mahali ati kozi kozi ya nini wakaya watu wakaanza kufundisha mambo ya gharb oh mara wengine huambia watu oh saingine saingine eh mwanamke fanye hiao mfanye hiao oh saingine jimae waweza kufanya popote si chumbani si hiao mambo ya kipuzi kabisa tunasikia sallallahu alaihi wasallam ah yani mtu hufundisha watu hayati za ujia umwambia yani ukifanya jimae wewe lazima ufanye mahali pamoja ishkhusak hadha haya ndio mafunzo tu hapa watoto wetu hapa na shahada kisha watoka na mashahada wamefaulu wamepata kujua zawaji na nini sallallahu alafia fainhum fi ahdi ar-rasul sallallahu tena eh, hadi rasul tuna hadi sahaba wallahi yatutosha na huu upuzi mwingine tuyaache hizi zaitwa madhahir mambo ya maonyesho na mtaniambia sasa hivi yatazima mtaniambia sasa hivi yatazima kwa sababu si mambo ambayo kwamba yamepangwa kudumu wazi na karina au ishara zinazoonesha hazionyeshi ishara nzuri afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wal iyadhu billah eh kwa nini wanafanya hivi fallah Allah hii haitaki makongamano ya wake kwa waume ziteko kutekana na kugowana na upuzi huu na huu haya yote ni upuzi mtafaidika lolote ndoa haifundishwi kwa kongamano moja ambayo kwamba ndani kumejaa vitekesho kumejaa ikhtilat fallah Allah ma ilmu hutukuliwa mimmainihi ilimu tukuliwa mahala pake panaonasibiana napo na hutukuliwa kwa wana waliosoma sawa sawa walioelimika walioweza kufundisha ilmu na akhlaq fadila za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio watu ambao kwamba eh wana tabia za aina ya uhuni fulani aina ya uhuni fulani bila shaka thumma yudarrisuna an-nas alfadhaih walqabaih wakiteka misikitini wakizungumza mambo ya fawahish na fujur na mambo mengine ambayo kwamba la yaliq bil muslim thumma yadhhakun fil masjid kisha ambia watu wametoka amekuta kufundisha watu ndoa nasallallahu salama wal afia min hadha haya hayatotengeneza barobaro lakini mwalimu wa kwanza wa kumfundisha barobaro au msichana kuoa au kuolewa ni wewe baba au mama wewe ndo mwalimu wale wengine wande wote mavumbi tu wewe ndiyo mwalimu uliyoko naye nyumbani wa kwanza na wewe utamwathiri kuliko yule aliye nje shore yako utakwenda kuwapa watoto kufundisha uhizifu haya utajua na mwenyewe lakini kama baba kama mama wajibika kumfundisha maadili mazuri yule mtoto wako kabla kushikwa na hawa vipanga wakamshika hawa vipanga ukaenda ukiapeleka wakimshika shore yako mara utambeleo jimaa ufanye room kesho ufanye jikoni kesho ufanye kule puzi mtupu نسأل الله السلامة نكتفي بهذا القدر